بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم alitoa baadhi ya bishara kwamba Uislamu utakuja kutawala na utapata nguvu katika zama za mwisho leo ukiangalia hali ya waislamu ni hali ya kusikitisha sana udhaifu waislamu walionao hausemeki kiangalia biladi za Kiislamu damu za mwaika biladi za Kiislamu matajiri kama wao hakuna lakini maskini wa mwisho kama wao hakuna pia na mali yote iliyojaa na namna wanavyofitinishwa baina wao kwa wao wapigane wao kwa wao na damu imwaike mfano kama Yemen na Libya Syria watu wataka Uislamu hawataki suluhisho la muamerika ndio maana wakamiminiwa mabomu na wakiwa ndani ya manyumba yao wakizikwa hai ndani ya majumba yao na biladi za kimagharibi na wamevunja sheria zote walizozitengeneza wao na wanazoziamini kwa sababu wale wetaka Uislamu ndo maana wapigwa wakapiga masoko hospitali maskuli maduka mahali ambapo sheria zao wao wenyewe katika vita haziruhusu masoko maskuli misikiti hospitali yapigwe lakini wakayapiga zaidi ya milioni kumi wakimbizi zaidi ya milioni moja nao wamekufa wakatumia mabomu ya sumu ambayo silaha wao wenyewe wameziharamisha kwa sheria zao lakini wakazitumia kwa sababu wataka Uislamu ukiangalia hali ya Sudan maisha yamezidi kuzorota takriban biladi zote za Kiislamu kuna balaa isitoshe hata katika biladi zao wao wenyewe makafiri nchi za kimagharibi ambazo watu wazimeziona zimeendelea pia kuna shida hatuache huko kote tuje humu mwetu humu mwetu pia watu walia kwamba maisha yazidi kusonga koo huo moto tu peke yake electricity bili peke yake yatoa watu roho wacha mambo mengine masomo bei ya vyakula marazi maskuli lakini juu yote haya iko bishara mtume wa sallam asema itakuja uislamu kutawala na hakuna njia ya kuokoka kwa mazila kama haya isipokuwa ni watu waislamu wenyewe warudi kwa uislamu na wauthabikishe uislamu lakini hii haiwezi kuja hivi yataka na kazi Mtume wa sallam asema katika hadithi yake فعن ابي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا Mtume wa sallam asema alipokuwa akitu, akituma baadhi ya masahaba zake katika mambo yake mengine bashiru bashirieni watu kweli maisha magumu lakini insha Allah baada ya magumu haya kutakuja faraja nao ni uislamu ukitawala maisha ya watu watakuwa sahali wala tunafiru wala msikimbize watu wayasiru nafanyeni watu mepesi wala tuasiru wala msifanyie watu mambo mazito leo yafaa wanazuoni waliosoma wabashirie waislamu kwamba uislamu utakuja kutawala lakini leo ukimwambia mtu kwamba serikali ya Kiislamu itakuja kusimama akwambia wewe wazungumza mambo ya ndoto mambo ambayo hayawezekani ukiangalia makafiri wana nguvu kisilaha kiuchumi lakini hapo hapo mfumo wao wa kiraslimali umeleta matatizo yasiyosemeka Mtume wa sallam asema wala tunafiru wala msikimbize watu wayasiru na mfanye watu mepesi lakini hakuna mambo mepesi ila watu warudi kwa Uislamu wala tuasiru wala mfanye msifanye watu mambo mazito serikali za leo za leo zinazotawala duniani zinazotegemea mfumo wa kiraslimali ni wazi kwamba zaporomoka mfumo wenyewe waporomoka mfumo wa kiraslimali nizamu ya demokrasia dalili yenyewe matatizo yako na wanajaribu kuleta suluhisho kwa kila tatizo linalowakumba lakini hilo suluhisho lenyewe wanalolileta kwa kila tatizo lenyewe lageuka linakuwa matatizo na kila suluhisho analoleta halifanyi kazi bali matatizo yanafanya nini yanazidi mtu kama amefika miaka sabini ama miaka themanini atakumbuka uzuri maisha yake aliyokuwa udogoni miaka hamsini iliyopita ni tofauti na miaka ya sasa kwa sababu kila miaka yakisonga mfumo wazidi kukaba watu kwa maisha na kuwa magumu hii ni wazi kwamba mfumo wa kiraslimali washindwa kufanya kazi na kuleta msuluhisho kwa matatizo ya watu basi hakuna suluhisho ila kwa Uislamu lakini Uislamu wenyewe haiwezi kuja mpaka kila Muislamu akubali kubeba jukumu la kutetea dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aone kwamba itakuja kutawala Mtume wa sallam katika hadithi yake abashiri kwamba Uislamu utakuja kutawala bishara ziko nyingi قال رسول عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل بن يسار katika hadithi hii asimulia mtume sallam asema la yalbathu aljawru ba'di illa qalilan huu baada yake hakika la yalbathu aljawru ba'di illa qalilan utafika wakati kutakuwa na utawala wa ugandamizaji huu utawala unaotawala maisha ya watu leo ni utawala wa ugandamizaji kimaguvu kimabavu watu wanatawaliwa maisha yao kimabavu kimaguvu na ni ugandamizaji mtupu Tuma salama kwa hakika huu ugandamizaji hautabaki kwa baada yangu mimi isipokuwa kwa muda mchache hata yatlua fakullama tala min aljawr shay'un dhahaba min aladli mithluhu Mtume salama asema huu ugandamizaji utakuja na kila ukijitokeza basi kila ukijitokeza kwa kadri yake na uadilifu pia utaanza kupotea kwa kadri unavyokuja ule u, u, ugandamizaji من العدل مثله حتى يولد من الجور من لا يعرف غيره mpaka mtu atazaliwa katika ule ugandamizaji kiasi ya kwamba hajui maisha mengine isipokuwa nidhamu inayotawala ya ugandamizaji sote leo tumezaliwa katika nidhamu inayotawala ya rasilimali watu wengi mpaka mtoto mdogo ajua leo ni maisha ugandamizaji thumma yaati Allahu tabarak wa taala biladli kisha Allah subhanahu wa ta'ala ataleta uadilifu na uadilifu wenyewe haupatikani illa katika Uislamu fakullama jaa min al-adli shay'un dhahaba min al-jawri mithla na kila uadilifu ukianza kurudi na ugandamizaji utaondoka kwa kadri ya uadilifu unapokuja hata yulad fil adli ma, man la ya'rifu ghaira mpaka atazaliwa mtu hatojua ugandamizaji ila uadilifu na kwamba ataishi katika maisha ya Kiislamu rawahu Ahmad عن تميم الداري رضي الله عنه قال تميم الداري رضي الله عنه aeleza kwamba mtume wa sallam asema la hadha al-amr huu uislamu mtume asalam asema itafika ma balagha al-layl wan-nahar huu uislamu utaenea kila mahali kama mchana na usiku ulivyoenea wala yatruku Allahu baitun na Allah subhanahu wa ta'ala hatawacha nyumba madarin wala wabarin ya udongo wala ya ya, ya ngozi illa adkhalahu Allah hadha din isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataingiza dini hii katika kila nyumba kama mchana na usiku ulivyoenea Uislamu utafika wakati Mtume wa sala asema itaingia katika kila nyumba na Allah subhanahu wa ta'ala hata uacha Uislamu ila utafika kila mahali kama giza na mche, usiku na mchana ulivyoenea kila mahali bi'izzi azizin kwa nguvu ya mwenye nguvu au bidhulli dhalilin au kwa udhalilifu wa mwenye udhalili izzan yu'izzu Allahu bihi alislam nguvu ambao ataipa nguvu Allah subhanahu wa ta'ala dini yake Uislamu wa dhullan yudhillu Allahu bihi alkufra wa ahli na udhalilifu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ataudhalilisha ukafiri na watu wake عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله zawali al-ardh mtume asalam aeleza katika hadithi hii Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea mtume asalam dunia akamkunjulia mbele yake faraitu masharikaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha Allah subhanahu wa ta'ala amemwekea mtume asalam mbele yake mashariki ya ardhi na magharibi ya ardhi mtume wa sallam akaona na akasema mtume wa sallam ufalme wa Uislamu sayablughu mulkuha mazuya li minha hakika ufalme wa Uislamu utafika mashariki na magharibi mashariki waislamu walipokuwa watawala hujafikia mashariki ardhi kabisa ama magharibi ya ardhi lakini hii zama zinazokuja Uislamu utafika mashariki ardhi na magharibi yake Katika bishara nyingine Mtume wa sallam alitabiri kwamba miji miwili mikubwa itakuja kuanguka kwa mikono ya Uislamu. Akabashiri mji wa kwanza ambao ni Constantinople iliyokuwa ya Byzantine Empire ikaangushwa na waislamu ikatekwa na waislamu uislamu katawala ambayo leo yaitwa Istanbul capital city ya, ta, ya Turki ilikuwa ikiitwa Constantinople ikaja ikatekwa na waislamu ikabadilishwa jina ikaitwa Istanbul ilifunguliwa na Muhammad al-Fatih Mtume wa sallam alibashiri bishara hii na ikatokea baada ya miaka 800 Hijiria Waislamu wakateka Constantinople na wakaitawala na itakuja kuanguka pia Roma Rome capital city ya Italy haijatekwa na Waislamu lakini itakuja Uislamu kutawala na itaanza kutekwa Roma ana Abi Qubayl قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح الأول أولا القسطنطينية أو رومية huyu rawi aeleza tulikuwa kwa Abdullah bin Amr bin al-As akaulizwa katika miji miwili mikubwa ipi itakayofunguliwa mwanzo akasema akauliza al-Constantinia au Rumia akasema ni Constantinople ama ni Rome فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فاخرج منه كتابا قال هو عبد الله ambaye aliulizwa swali akasema bainama nahnu haula rasulillahi wakati sisi tulipokuwa pambizoni mwa mtume sallallahu alaihi wasallam naktub wakati tuandika idhusu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume aliulizwa ayul madinatain tuftahu awalan mji gani utafunguliwa mwanzo Konstantiniyatun au Iyatun Constantinople ama Rome faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam مدينة هرقل مجي وهرقل تفتح اولا يعني قسطنطينيه رواه احمد Mtume sallam akabashiri bishara hii na kweli baada ya miaka 800 Constantinople ikaingia kwa mikono ya Waislamu hapo hapo katika hadithi hii mtume hakukataa wala hakukataa ha, haku hakupinga kwamba Rome haitofunguliwa lakini ansema ya kwanza ni Constantinople ni Constantinople ambayo ishaba bishara yenyewe ishapita na bishara ya pili itakayokuja ni Rome capital city ya Italy ndio itakayotakuwa mwanzo na waislamu leo baadhi ya waislamu wanashuku kwamba dini yao je ukiwaambia itakuja kutawala kweli yaweza kutawala ukiangalia mwanzo ule udhaifu tulionao watu wanaangalia wanapima kwa macho wanaoona kwa ule uwazi wanaona lakini yaliyofichika watu hawayajui mtu hasa muislamu ukimwambia kwamba uislamu utakuja kutawala anashuku jambo hili afillahi shakkun fasiru samawati wal ardh je mna na Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi bila shaka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja kutawala na bishara nyingi ziko mtume salama ameziweka wazi kwamba Uislamu utakuja kutawala katika zama za mwisho Watu wengi wanajua yaliyofichika waliowaona na macho yao lakini yaliyofichika hawana hawana kinai nazo. Lakini ni wazi Allah subhana wa ta'ala atapitisha nguvu zake na Uislamu utakuja kutawala. Yuriduna yusfi unura Allah biafwahihim. Allah subhana wa ta'ala asema katika Qur'an wao hawa makafiri wataka kuzima nuru ya Allah ambao ni Uislamu leo hakuna dini inayopigwa vita katika dunia hii kama Uislamu hatusikii ubaniani uyahudi ama ukristo kupigwa vita lakini dini ya Uislamu leo ukiita watu waishi na Uislamu na Qur'ani tawale hiyo ni criminal offense tayari utabandikwa kibandiko cha ugaidi kwamba wewe wataka Uislamu tawale basi wewe ni gaidi wapinga demokrasi na nidhamu ya kimagharibi ya kiraslimali capitalism ukipinga hiyo na ukisema kwamba wataka uislamu utawale serikali ya islamu isimame na Qur'ani itawale basi hiyo mbele ya serikali za leo ni criminal offense ni tuhuma ya ugaidi kwamba wewe wataka kuleta maisha ya kinyama maisha ya kuua watu maisha ya kuvunjia watu manyumba ilhali wao serikali za kimagharibi ndio waovu wa kwanza kama wao hakuna na unyama wao hautafikani dalili kila mtu yaona namna wanavyofanya katika biladi za Kiislamu biafwahim wa ya'ba Allah Mwenyezi Mungu mwenyewe kwa dhati yake iwakata wao lao kama wangekuwa na nguvu hata hiyo Kaaba na Masjid Haram wangeifagia kabisa wangeiondosha katika dunia hii hiyo ndio lengo lao wa, ile Kaaba na ile Masjid Haram lao kama wangepata nguvu pia wangeifanya chapati kabisa yani wangeiondosha hilo ndio lengo lao lakini Mwenyezi Mungu yuwakataa wa ya Allah yeye mwenyewe kwa dhati yake yuwakataa illa an yutimma nurahu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kwa nguvu zake akamilishe nuru yake ya Uislamu kisha asema walau kariha al-kafirun hata kama watachukia maana Allah subhanahu wa ta'ala ajua wazi makafiri watapiga vita dini yake wataipiga kwa nguvu zao zote ili usislamu usitawale wala ukariha alkafirun huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio alimtumiliza mtume wake na uongofu uongofu upatikana katika Uislamu peke yake haupatikani katika demokrasia na kapitalizmi wa dinil haqq na dini yenye haki liudhihirahu ala dini kulli ili uislamu upate nguvu juu ya njia zote za maisha walau kariha almushrikun hata kama japo kuwa watachukia Mwenyezi Mungu atangaza wazi kwamba namna watakavyofanya nguvu zote watakazozitumia kupiga vita Uislamu leo huwezi kusikia Ukristo ubaniani Uyahudi ukibandikwa kibandiko cha ugaidi lakini angalia ukifatizia habari Muislamu na Uislamu na sheria za Kiislamu ndizo zinazopigwa vita kwa jina la ugaidi na Muislamu yoyote yupaa kibandiko hichi na hutosikia dini nyingine yote kipigwa vita ila ni dini ya Uislamu tu kwa sababu gani wanaogopa kwamba Uislamu ndiyo unasuluhisho kwa matatizo ya watu katika zama zetu za leo ndio maana wakawa wanaogopa Uislamu usije ukatawala kwa sababu mfumo wao wa kimagharibi Uislamu lau kama lau kama utatawala aibu zao mwanzo zitawekwa wazi watakosa kuiba madini katika biladi za kimagharibi biladi za Kiislamu na biladi za ulimwengu wa tatu kama wanavyosema wao na mfumo wao utaporomoka kisha isitoshe watu wao wenyewe wataitikia mwisho watakubali kuishi na Uislamu kuliko mazila wanaoishi nao leo Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد